عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد Kære brødre og søster i islam, som de fleste af jer ved, at aqida er det bedste en muslim kender til og ved. Det er fordi, nu om dagen, der er mange, der render rundt med diverse aqida. Og det er derfor, vi ønsker, at folk de holder sig til aqidat ahle sunnati wal jama'a. Men hvordan skal befolkningen holde sig til aqidat ahle sunna wal jama'a, når de ikke kender til deres egne aqidah? Og desværre er det blevet sådan, at der er mange muslimer nu om dag, der går rundt og diskuterer med diverse grupperinger, og de ved ikke engang selv, hvad ahle sunnati wal jama'as aqida er. Og da vi startede med hensyn til Lum'at al-i'tiqad i sin tid, så var det hensigtsmæssigt, at vi tog, at vi tog noget af bogen, og vi gennemgår det og forklarer, hvad selve forfatteren snakker om. Og vi når frem til إثبات صفة الكلام لله تعالى at anerkende at Allah subhanahu wa ta'ala taler og vi har illustreret en del af det og i dag kommer vi videre med den bog hvor vi fortsætter der hvor vi slap og forklarer og komme ind på illustrationer hvad er det Ahl Sunnati wal Jama'a mener på disse aspekter vi når frem til, hvor forfatteren siger, jeg læser det på arabisk og oversætter det til dansk og går i dybere forklaring af det. وقوله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Han sagde, at Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu har sagt, Ida takallam Allahu bil wahi, sami'a sawtuhu ahlus sama. Ruwe dhalika anin in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud har sagt, hvis Allah subhanahu wa ta'ala Taylor bil wahi, inspiration, Sami'a sawtuhu ahlus sama' Så har alle dem, som er himlens beboere, hørt ham. Dette er blevet nævnt af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hvor er det blevet nævnt hen? Det blev nævnt alt det her i Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari under kapitel At-Tawhid har sagt det her. Men hvad betyder det, at de fleste af himlen, eller alle himlens beboere, har hørt Muhammad, har hørt Allah subhanahu wa ta'ala snak? Dette er kommet til os i en anden hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han sagde, إذا أراد الله أن يوحي بالأمر Hvis Allah subhanahu wa ta'ala ønsker at inspirere noget, takallama bil wahi, snakker han med inspiration. أخذت السماوات منه رجفة سبكنت هملن أتغست أو قال رعدة شديدة إلى هنساي أتنبكنت أبيفاسة خوفا من الله عز وجل أفرقت الله تن المكتي فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا Når himlens beboere har hørt det, su'iqu kommer af ordet sa'qa, ligesom du får et chok. Su'iqu, så bliver de chokeret. وَخَرُّوا, de kaster sig, hvor de falder ned på alle fire og laver sujud til Allah. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل Og den første, som løfter sit hoved, er Jibril. Fayukallimuhullah. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala tale med ham. Og det er, hvad der er kommet i den hadis. Fayantahi Jibrilu bil wahi ila haythu amarahullah. Så vil Jibril, alaihi salatu wassalam, tage imod wahi og fortæller det videre til, hvad Allah har bedt ham om. når I lytter til det her, så I kan se, at Allah subhanahu wa ta'ala snakker. Allah subhanahu wa ta'ala taler. Og når Allah subhanahu wa ta'ala taler, så vil himlens beboer lytte til, hvad Allah siger. Og så vil der danne dem noget frygt. Og så vil de kaste sig til at lave sujud til skaberen af det hele, som er Allah subhanahu wa ta'ala. Og der er beviser på, at Allah talte med Musa, og før Allah talte med Musa, Allah talte med Adam, og Allah talte med Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og i den bedste, som I kender til, det er hadithus salah, når Allah subhanahu wa ta'ala har gjort vores bøn til at være obligatorisk. Og alle profeter har hørt Allah subhanahu wa ta'ala tale, uden at der skulle være barriere eller noget forhindring for det. Og så siger forfatteren yderligere, وقوله وروي عن عبد الله وروي عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال der blev berettet af Unais at Muhammad s.a.v. har sagt, يحشر الله الخلائق يوم القيامة at Allah subhanahu wa ta'ala ved dommedagen vil samle beboerne, eller vil samle hans slaver. Urah, urah, nøgne, hufar, uden sko, gurran, hvad de har mistet ved fødslen, det får det tilbage. Buhman, mørke, og nogen siger sorte. فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْت Så vil Allah kalde dem med et stemme. يَسْمَعَهُ مَنْ بَعُدْ Så vil ham, som er fjern, høre ham ligesom ham, som er til. كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَلِكِ Det er mig, der er kongen. أَنَا الدَّيَّانِ Det er mig, der står for dommen, og det er Allah, der dømmer, subhanahu wa ta'ala. Når vi kigger på den hadith, hvad er det, den illustrerer? Hvad er det, den forklarer? يحشر الله الخلائق يوم القيامة Allah subhanahu wa ta'ala samler mennesker ved dommedagen. Ura. Ura har ingen tøj. Ligesom skaberen har skabt den. Ingen tøj på. Ingenting. Fordi her er det tegn på, at du skal vide, det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har givet dig, hvad du har på. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har sørget for, at på den her jord, alt hvad du finder dig, det tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Og du skal være taknemmelig for, at de ting, der eksisterer på jorden, de vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Hufa har ingen sko på, har ingenting, som ligger nedunder, som dækker dine fødder. Men hvad betyder det? Det betyder, at du har ingenting. Alle de materialistiske ting, alle de ting, som du har rendt rundt og tjent, alle de ting, som du har sørget for, at de er der, de forsvandt. Og de gik fra dig. Og her har Allah subhanahu wa ta'ala sørget for, at i dunya du kan løbe efter det, men i akhira bliver det fjernet fra dig. Så hvilken syn har du på det? Ghurran, ghurran, det vil sige dem, som er omskåret, de får deres omskåring tilbage. Hvorfor? For at vise hvilken magt Allah subhanahu wa ta'ala har, for at vise, at de ting, som du har mistet, de skal du have tilbage. Så du er under de samme skabelse, som i din første skabelse, som Allah har skabt dig. Der skal ikke være noget, der manglede. Og Allah subhanahu wa ta'ala har magt til at skabe dig på samme måde, som han har skabt dig første gang. Også når du ser det med dine egne øjne, så vil du stå, at det her er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala vil vise over for dig. Vi har skabt dig før, og vi skaber dig igen, og de manglede del, som du manglede, det får du igen. Subhanallah. Hufa, Ghurran, buhman. Buhman hos mange ulemaer som de siger det, at man er mørk. Nogle kalder dem alayhim sawad, at de er mørke. Mørke hud på grund af den varme, der er der. Mørke hud på grund af den sved, de sveder igen. Mørke hud, fordi selve sønderne har taget over, må Allah beskytter os. Nogen siger, at selve mørket, de har sat sig på grund af, at solen er nær. Nogle ulama siger, mørket, det er på grund af, at de ikke kan snakke. Og det er derfor, Muhammad omtalte det som mørke, hvor han siger, innahum la yatakallamuna kalbahaim. De kan ikke snakke. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Taha, vers nummer 108, فلا تسمع إلا همسا Surat Taha, vers nummer 108. Allah siger, فلا تسمع إلا همسا Det eneste du kan høre er noget hams. Og hvad er hams? Hams er meget, meget let tale, hvor man taler i små, og hvor man lægger lyden til at være så lavt, ingen her kan høre det. Og det er derfor, når du læser i surat Ibrahim, vers nummer 43, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, مهطعين مقنعي رؤوسهم مهطعين مقنعي رؤوسهم deres hoveder, deres ansigter ligger helt ned. La yartaddu ilayhim tarfuhum. Og selve alt, hvad de har, de vender ikke tilbage til den. Wa afidatuhum hawa. De har ikke styr på noget som helst. Hverken over hovedet, eller over kroppen, eller over deres egen kropslem. Og det er derfor, kan man sige, at تنتهي وآدم عليه الصلاة والسلam han vil råbe. Og det er derfor, at vi fået af Muhammad s.a.v., som er berettet i Bukhari, hvor han vil sige, فَيُنَادِ آدَمَ بِصَوْت Så vil Adam råbe, a.s.v., إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَن تُخْرِجْ مِنْ ذُرِّيَتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ Allah vil beordre, at du tager nogle af mennesker fra inden. Og hermed kan man sige, at din ordre er kommet af Allah med lyd til Adam og fra Adam til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så siger forfatteren, وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار Der er kommet i nogle beretninger, at Musa alaihi salatu wassalam, da han har set ilden, فهالته ففزع منها han, den sprang foran ham, så frygter han det og blev bange. فناداه ربه Allah kaldte på ham. Ja Musa, o Musa, فأجاب سريعا så svarer han tilbage istinasan bisawt hvor han vender sig til den lyd og nyd den lyd Så fordi den kommer Allah. فقال så svarer Musa labbaik labbaik labbaik labbaik adlydelse til dig adlydelse er til dig Asma' sawtak wala ara makanak Jeg kan høre din lyd og jeg kan ikke se hvor du befinder dig فأين ant, hvor du hen فقال så svarer Allah أنا فوقك وأمامك Jeg er over dig. Jeg er over for dig. Og jeg er til højre for dig. Og jeg er til venstre for dig. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. Så vidste han, at den her egenskab, den tilhører kun Allah. قال, så sagde han, كذلك أنت يا إلهي. Sådan er du, og Gud. Afakalamika asma' am kalam rasulik. Er det din stemme, jeg kan høre, eller stemmen af din budbringer? Qal bal kalami ya Musa. Men det er min stemme, og Musa. Det her, det er en beretning, som vi har fra Bani Israel. Og Bani Israels beretninger, som Muhammad sallam har sagt til os, La tusaddiqu ahla al-kitab, wa la tukadibuhum. Lad være med at tro på bogens folk, og lad være med at sige, de er nogle løgner. وقولوا I skal sige, Amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum. Vi tror på det, som blev nedsendt til os og nedsendt til jer. Og Muhammad sallallahu siger, الحديث الصحيح سماع Bukhari حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج Fortæl om Bani Israel, uden at I er i besvær til det. Og hermed kan man sige, at Musa alaihi salatu wassalam fik snakket med Allah subhanahu wa ta'ala. Og Musa alaihi salatu wassalam stillede nogle spørgsmål til Allah subhanahu wa ta'ala. hvor Allah besvarer den til Musa. Og ind i selve den her beretning, kan man sige, at Allah giver ham nogle egenskaber, der tilhører kun Allah subhanahu wa ta'ala og ingen andre. Og til sidst, han stiller et spørgsmål. Er det din lyd, eller din lyd, jeg kan høre, eller er det din budbringer? Så kommer den med at svare, det er mig, du hører, og Musa. Og disse egenskaber, som Allah subhanahu wa ta'ala fortæller Musa, jeg er over for dig, jeg er over dig, jeg er til højre for dig, jeg er til venstre for dig. Disse egenskaber tilhører kun én, og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Selv af de tidligere bøger og fortællinger, der viser det sig, at Allah subhanahu wa ta'ala taler subhanahu wa ta'ala. Vi er nået frem til en ny kapitel, der hedder Inna al-Qur'an kalamullahi haqiqa. Selve Qur'an er Allahs ord, sandfærdigt haqiqa. وقوله ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم ومن كلام الله الله سوى القرآن العظيم أتسلل القرآن الله سوى وهو كتاب الله المبين تي أكلا تن أبن لست بو فيا وحبله المتين وهنس غيب صمع سترام إلى هو وصراطه المستقيم تن لي وتنزيل رب العالمين نسن الله تنأمكتي نزل به الروح الأمين Nedsendelse med bogen er via Jibril salam, som indikering her, han hedder Ar-Ruhul Amin. Ala qalbi Sayyid al-Mursalin. På hjertet er budbring, eller Sayyid al-Mursalin, herren over alle budbringere. بلسان عربي مبين med tung som er arabisk منزل غير makhluq, nedsendt uden skabelse منه بدأ fra ham den startede وإليه يعود og til ham vender den tilbage Der er mange ting ind i de her sætning hvor vi er nødt til at gå i detaljer og prøve at forklare den, inshallah ta'ala. Hvis vi kigger på det så kan man se, at Allah subhanahu wa ta'ala har talt til Jibril alaihi salatu wa salam med Al-Quran al-Karim. Og Allah subhanahu wa ta'ala har sendt masser af bøger. Allah subhanahu wa ta'ala har sendt al tawrah til Musa alaihi salatu wa salam. og har sendt al-Injil på Isa alaihi salatu wa salam. og har nedsendt Az-Zabur til Dawud alaihi salatu wassalam, og har nedsendt øh, Suhuf til Ibrahim alaihi salatu wassalam, og ved slutningen har Allah nedsendt Al-Quran til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og når vi kigger, så kan vi se, at selve Al-Quran er blevet nedsendt med arabiske sprog, hvor de øvrige bøger er blevet nedsendt på nogle andre sprog. Al-Injil er blevet nedsendt med Syriania. Og selve øh, Bib, eller selve Torah, den er blevet sendt med hebraisk. Og det jo kun Allah subhanahu wa ta'ala, der ved, hvordan det blev nedsendt. Men, der er noget specifikt med hensyn til sproget. Allah subhanahu wa ta'ala, når han nedsender en bog, så er det hensigtsmæssigt, at de befolkning forstår sproget. Gerne ikke send en budbringer til befolkning, som ikke forstår sproget. Og det er derfor, at det er vigtigt også for en, der kalder til Allah, at han ved, hvilken sprog han skal snakke med befolkningen. Fordi når du ingen sprog har, så har du svært ved at kommunikere med de øvrige Og så vil du svært ved det. Og her siger forfatteren, وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ الْمُبِينَ Det er en klar bog, som viser tingene klart og tydeligt. وَحَبْلُهُ الْمَتِينَ Og selve bogen, selve bogen, den har en klar reb, som er hård. Når man tager fat i den, så kan man ikke give slip. Og så vil du blive ved med at holde om den, uden at du giver slip. وَصِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيمِ Når du følger den, så taber du ikke. Hvis du følger Al-Quran, så vil du aldrig nogensinde tabe. For det er Allahs vej, subhanahu wa ta'ala. Og når man handler med Allah, så vil man aldrig tabe. وَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Det er Allah, der nedsendt den. det er Allah, der sendte den. Til hvem? Til Muhammad sallam og har nedsendt de øvrige bøger til de øvrige profeter. Og nazala bihi ruhul amin. Spørgsmål. Jibril. Hvordan har Jibril hørt det? Jibril har hørt det klart af Allah subhanahu wa ta'ala. Så gik han ned og fortalte den, eller læste den, over for Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ligesom han har hørt den af Allah subhanahu wa ta'ala. Bilisanen arabiyen mubin, med et sprog, som er klar arabisk. Hvorfor skal sproget være arabisk? Fordi Muhammad er araber, sallallahu alaihi wasallam. Og sproget skal være arabisk, ellers vil befolkningen ikke kunne forstå, hvad den indeholder. Og hvis man ikke kan forstå indhold, så taber man. Og det er klart, hvis du sidder til en samling, og du mister, hvad skal vi sige, forståelsen, hvad er det foredragsholderen taler om, så vil du have svært ved at koncentrere dig. Fordi der er ikke noget, der tiltrækker dig. Ligesom nu, I sidder og lytter til mig. Nogle af jer siger, det der, de får meget. Og nogle af jer siger, de er spændende. Og nogle af jer siger, hvornår stopper han? og nogle af jer siger, øh, bare han kan blive ved, og så etc. Der er forskellige måder at håndtere tingene på. Der er også forskellige måder, hvordan man sluger tingene. Her er det klart og tydeligt, at Allah valgte, at Muhammad s.a.v.'s sprog skulle være den gældende sprog for Al-Quran. Også fordi Allah subhanahu wa ta'ala har gjort befolkningen til at være eksperter i sproget og i digte, for at de kan skinne mellem, om ordene kommer fra mennesker, eller om ordene kommer fra Allah den Almægtige. Og det er derfor, når Muhammad s.a.v. læste Al-Quran, så kunne de ikke svare tilbage. Og der var masser af udfordringer mellem profeten Muhammad s.a.v. og mellem menneskerne med hensyn til, at de skulle komme med en sura, de skulle komme med en ayah, de skulle komme med noget lignende, og alligevel kunne de slet ikke komme med noget, som kom i nærheden af Al-Quran al-Karim overhovedet. Så siger han, Munazzal, Nisse, Munazzal ghayra makhluq. Den er ikke skabt, fordi der er nogle grupper, der har hævdet, at selve Quran er skabt. Og det er den ikke, og det er løgn. Minhu bada, fra ham den startede. Fordi Al-Quran startede fra Allah subhanahu wa ta'ala. Der starter fra ham til Jibril, fra Jibril til Muhammad s.a.v. Wa ilayhi ya'ud, og til ham vender den tilbage, hvornår ved slutningen af det her liv. Og Muhammad s.a.v. har sagt, at selve Al-Quran bliver opløftet hvordan den bliver opløftet fra suhuf. Så åbner du Koran, så de ved. Og så vil befolkningen klemme alt om ayat i Koran. Alle dem, som vil være der, de vil ikke kunne huske noget af Koran. Det eneste, de vil huske, de er La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, at-tawhid. Og så vil de dø på tawhid på det tidspunkt. Må Allah beskytte os. Må Allah beskytte os. Og Ahl Sunnah wal Jama'ah og har sagt, at selve ordene af Allah er klar. Og Ahle Sunnah wal Jama'a siger, at Allah takallama biharfin wa sawt. Biharf med bogstav, wa sawt, lyd. Masmu'a, man kan høre det. Hvorfor siger Ahle Sunnah sådan der? På grund af al-Asha'ara. Fordi selve al-Asha'ara er gå en anden vej, hvor de siger, at selve al-kalam ma'na qa'im bi nafsih. at selve tale er noget meningsmæssigt, som indikerer i sig selv. Og det er derfor, for eksempel, de siger, hvis Allah vil have noget øh, på hebraisk, så har han skabt noget sprog, og så talt den på hebraisk. Og hvis Allah vil have noget på arabisk, så skabte han noget lyd, og så vil den lyd komme med arabiske etc. Og det er derfor, de siger, det er ma'na qa'im binafsi. Det er noget skabelse eller noget, som er for sig selv. Og hvorfor siger al-Asha'ira det her? Al-Asha'ira er bange for at anerkende, at Allah subhanahu wa ta'ala snakker. Al-Asha'ira er frygter meget at sige, at Allah subhanahu wa ta'ala taler. Fordi deres frygt er, at de vil sammenligne Allah med hans skabninger. Fordi menneskerne taler, så vil de sige, sammenligning mellem de to er, at mennesker taler, Allah taler, så har vi ligesom, at begge to har de samme egenskaber, og det vil man ikke sige om Allah. Og det, det har ikke noget med hinanden at gøre. Hvordan Allah taler, kun Allah subhanahu wa ta'ala, øh, der ved det. Vi ved det ikke. Men man kan se, at man hører, at Allah ved dommedagen kommer til at snakke, og at Allah talte med nogle af profeterne, og det kommer han også til at snakke ved dommedagen, når han dømmer mellem befolkningen. Øh, og de vil også dække over at se, at Al-Quran er makhluk. De er bange for, at de falder i i'tizal, fordi Mu'tazil har sagt, at Al-Quran er skabt og de er bange for at sige, at Al-Quran er skabt, så har de ligesom kommet med noget, som siger, at Allah skabte lyden og har bedt lyden om at tale. At Allah skabte lyden og har bedt lyden om at tale. Og det er derfor, at de hele tiden går øh, ligesom lidt om hjørnet med, at Allah subhanahu wa ta'ala har talt, eller snakket, eller lignende. De benægter en, en alle form for, at Allah talte direkte. Øh, og de går i modsætningsfald imod, at Allah talte med bogstaver. Fordi de siger, at Allah skabte lyden, og lyden der snakkede. For at gøre, at Allah subhanahu wa ta'ala nærmest er stum i henhold til deres forståelse. Og pludselig prøver at stikke af fra Mu'tazila, som sagde, at Quran er مخلوق من تسيه أتسل بقرآن إع كلام الله تسيه القرآن إع كلام الله يمن أديك لسم أهل السنة والجماعة ناي من دمينا كلام الله المعني دون اللفظ دمينا أتسيه الله سوى المعني meaningsmessit at det er Allahs ord meaningsmæssigt uden at han sagde det. Forstår I det her, eller skal jeg ligesom gå i dybden af det? Forstår I det her, eller... Jamen, Shaykh, ja. Kun dig, der forstår det her med resten sover. <clears throat> kan de andre også forstå det? Ja, Shabab. Okay, jeg forklarer. De siger, at Allahs ord, eller at Koran er kalamullah, men fordi de vil ligesom de vil gerne ligesom stikke af fra Mu'tazila, så siger de kalamullahi al-ma'ni. Det vil sige kalamullah al-ma'na. Det vil sige, hvad Allah siger, det er meningsmæssigt. Det er ikke Allah, der snakker, men Allah skabte lyd, og lyden, der taler på vegne af Allah. At selve lyden taler på vegne af Allah. Og det er ikke Allah, der snakker. Ligesom hvis jeg siger, at øh, en person, jeg gør ham til at være repræsentant for ham, så siger du, at jeg taler på vegne af Abu Ahmed. Præcis. Så siger man, du taler på vegne af mig, ligesom du taler på vegne af mig, etc. Og det er derfor, man siger, at det er Allahs ord meningsmæssigt. Uden at man kommer ud, altså lafud, at selve lafud tilhører ikke Allah. Det er ikke Allah, der snakker overhovedet. De har talt med hensyn til det her, hvor de siger, at Allah taler med hjertet. Og de har brugt en, et digt, som en, der hedder Al-Akhtal, har skrevet, hvor selve digtet siger, Inna al-kalama la fil fuadi, inna al-kalama la fil fuadi, wa ma ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila. At selve talen ligger i hjertet, og selve tungen er blevet gjort til at være et bevismateriale, hvad er det, der ligger i hjertet. Så siger de, at Allah taler med de indre, og så skaber han noget, som kan tale for de, for de ting, som Allah har. Men selve den her digt, den kan man ikke bruge. Fordi hvis vi kigger på digtet, digtet er nummer 1, skrevet af ham der al-Akhtar, eller al-Akhtar. Og ham der al-Akhtar, han er kristen. Og han øh, <clears throat> og han, man har kigget faktisk i hans diwan, han har en diwan, altså en øh, digtsamling, og man kunne ikke se i hans digtsamling, at det her øh, digt indeholder noget af, af det her øh, vers. Men alligevel, den person han har øh, nærmest øh, talt borgerligt om islam, Øh, fordi han siger i en af hans øh, digte, hvor han siger, وَلَسْتُ بِقَائِمٍ كَالْعِيرِ يَدْعُو قُبَيْلَ الصُّبْحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَلَسْتُ بِقَائِمٍ كَالْعِيرِ يَدْعُو Jeg skal ikke være ligesom el jeg skal ikke være ligesom alle dem her mennesker, som står op tidligt om morgenen for at sige, kom til falah, kom til succes. Øh, og han, han, han, han taler faktisk dårligt om islam, og han øh, roser sig selv, fordi han drikker og udfører masser af de her handlinger. Og han er kristen faktisk, som vi har sagt tidligere. Og man kan vide, at Ibn al-Qayyim al-Jawziyah i hans nuniyah, han siger, ودليلهم في ذاك بيت قاله في فيما يقال الأخطل النصراني ودليلهم deres bevis indikering af, hvad de bruger af, af verset, som de sagde, han blev omtalt til at være Al-Akhtal, hans navn. Al-Akhtal Al-Nasrani. Al-Akhtal Al-Nasrani. Han blev kaldt Al-Akhtal, som er kristen. Og Ibn Taymiyyah, alaihi rahmatullah, han har skrevet øh, i hans øh, al kunne godt tænke mig at undervise lidt mere i arabisk faktisk. Den er svær at undervise i dansk. Men det er svært, der er ikke så mange, der underviser i, i det. Men han siger, Jeg sa'ili an madhabi wa aqidati. Til dem, som spørger mig om min madhab og min aqida. Rizqul huda man lil hidayati yas'alu. De får optjent huda, guidance, retledning, som kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala. من للهداية يسأل تدم سمشبع من الهداية بمشبع يعني اسمع كلام محقق في قوله الهم سمها أنشك سين لا ينثني عنه ولا يتبدل من كيك فين فان ودن كعلب لسكيفت حب الصحابة كلهم لي مذهب كالهن صحابة تيامين فايستيل أو ليوستيل ومودة القربى biha atawassalu. Og med hensyn til hans familie, det er der jeg spørger Allah tæthed. وَلِكُلِّهِمْ قَدَرٌ وَفَضْلٌ سَاطِعُ Og til deres plads er der noget, som vi kommer tæt i nærheden af. لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ Men selve Siddiq er bedre end dem. Til han siger, قُبْحٌ لِمَنْ نَبَذَ الْكِتَابَ وَرَاءَهُ Det er forfærdeligt til dem, som har kastet eller forkastet deres bog bag deres ryg. وإذا استدل, بق... وإذا استدل يقول قال الأخطل Når de bruger et bevis, så bruger de beviset af ham der al-akhtar. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi ved, hvad de har brugt af beviset, med hensyn til, at selve hjertet, den taler på vegne af, øh, hvad man har i tungen. Det vil sige, så kan man sige, at øh, Allah vil spørge os, altså i henhold til deres forståelse, så vil Allah spørge os, hvad vi har i hjertet, og det er forkert. Fordi Muhammad s.a.v. siger, Inna Allah tajawaza li ummati ma haddathat biha anfusaha, ma lam yatakallamu aw ya'malu bih. Allah subhanahu wa ta'ala øh, vil ikke straffe folk, altså nation, det vil sige Muhammads nation, hvad de har ind i deres indre, med mindre når de snakker eller handler. Lad os nu se en person ind i sig selv, han siger, jeg vil dræbe ham der. Og det er noget hadis nafsi, det er noget, der foregår indvendigt. Så længe det ikke kommer på tale, eller kommer i form af handling, så bliver man ikke straffet for det. Og det skal man ligesom ved, at det er den aqida, ahl sunnati wal jama'ah har. وفي صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات وهو صور محكمات det er klart nogle verser, som er muhkamat. Muhkama, hvad betyder muhkama? Er der nogen af jer, der ved, hvad muhkama betyder? Ja, mashayikh, muhkama. Vi skal også ligesom teste jer en lille smule. Hvad betyder muhkama? Al-khaytu muhkam. Rebet er muhkam. På dansk. Jeg vil, jeg vil ikke have på arabisk. Jeg vil gerne vide, hvad betyder muhkam på dansk. Så ligesom vi hjælper lidt hinanden. Muhkam. وهو صور محكمات entydigt, na'am. muhkama wa ayatun bayinat. Verser, som كلا بينات بينات كلا Klar. كلا وحروف وكلمات حروف بوكستير وكلمات قوة من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشرة حسنة من قرأه فأعربه ham der læser den, eller vedkommende som læser den, og forstår den, og vi som læser det på sproget, som den er, falahu, han vil tjene. For hver bogstav, 10 hasanat. Lahu awal wa akhir wa azza' wa ab'ad. Den har en start og en slut og dele og sektioner. Men hvad betyder det? Det betyder, at den har nogle verser, som er muhkamat, muhkamat. Og hele Koran er muhkam som en helhed. At der er nogle verser i Koran, som er tvivlsomme, det er på grund af forståelse. Den er tvivlsom hos nogen, og den er muhkam hos andre. Og selve ayat er bayinat, klar og tydelig for dem, som har ilm. Og hvis du kigger, at selve Koran er bygget på forskellige sektioner. Den starter med surat al-Fatiha, slutter af ved surat al-Nas. Og hvis du kigger i sektionen, så vil du kunne se, at selve Koran er sat op på en måde, som din længste sur ligger i starten, og din mindste sur ligger i slutningen. Nogle af vers, eller nogle af kapitler, har mange vers under sig. Og så har vi nogle små kapitler, som har kun tre vers under sig. Ligesom surat al-Kawthar, surat al-Asr, surat al-Nasr, etc. ومن كشيئة سلب الصحابة حاسد القرآن إديلين وبها en juz'u, to juz'u, op til 30 juz'u. Og den er også blevet inddelt i mindre sektioner. I hizib, to hizib, så har vi 60 hizib. Og der er nogle af ulema, som har brugt tid på optælling af ord og optælling af bogstaver i Koranen. for at vise, at selve Koran er bogstaver og er opbygget af ord, som stammer af Allah subhanahu wa ta'ala. Men der har været tvivlsom om, om selve Korans opsætning, om den er noget fra Allah, eller en, noget, som kom senere. Der har været noget tale om hos ulama, og der er forskellige holdning. Noget af Qur'an er fra Allah, påsat som det er, og noget af det er fra Muhammad s.a.w. og noget af det er sahaba, radwanullahi alaihi. Men helheden af Qur'an er fra Allah subhanahu wa ta'alas opsætning. Og når vi siger opsætning, så er det med hensyn til, at al baqara er der, som den er, og al-Umran og Al-Nisa, etc. Nogle ulema siger, at hele opsætningen af Koran er fra Allah, som den er. Der er ikke nogen af sahaba eller nogen øvrige, som har ændret eller gjort noget ved det overhovedet. Og det her behøver vi ikke at tage en diskussion om, men jeg vil gerne ligesom forklare, der har været noget blandt ulema med hensyn til det. Det tætteste, som man siger, og som Ibn øh, Taymiyyah, alaihi rahmatullah, i muqaddimat et tafsir, han nævner, at noget af det er fast, fastsat, og noget af det er øh, ligesom øh, været ishtihad og sahaba, Rudwanullahi alaihim, med hensyn til placering af de her ting. Og det kan man kun se ja til. Øh, og det kan man ligesom øh, gå og kigge efter. Øh, så siger forfatteren, og det er den sidste sektion, som vi tager i dag, inshallah, inden vi slutter af. Matluun bil al-sina, man læser det med tungen. Mahfudum fi sudur, man husker det, fordi den sidder fast ind i din indre, det vil sige i hjertet. Masmu'un bil adhan, du hører det igennem dit øre. Maktubun fil masahif, står skrevet i uh, øh, masahif, jam'u mushaf. Og mushaf, de suhuf, det vil sige de, der står og skrevet på, det vil sige en samlingsværk. Fihi muhkam wa mutashabih. Det vil sige, nogle af verserne er muhkam, og det betyder entydig, og noget af det kan være tvetydigt. وَنَاسِخْ وَمَنْسُخ ناسخ wa mansukh. Det betyder noget, som er nasikh, slettende for en ayah, eller en fjernelse af en ayah, wa mansukh, som er slettet, hukman. Wa khas wa am. Wa khas, overordnet, specifikt og overordnet. Khas, specifikt, wa am, overordnet. Wa amrun wa nahi, ordre og stoppelse. Det vil sige ordre fra Allah, at du skal stoppe efterfølgende. Surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Surat Fussilat 42, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Den her bog kommer der ingenting bag på den. ولا من خلفه Ej heller nogen, der kan lave ændringer eller noget lignende. Den zilun min hakim min hamid. Det er lunedsen af hakim med visdom og hamid beskyttende. Allah siger i surat al-Isra, vers nummer 88. Qul, se, la ishtama'at al-insu wal-jinn, hvis selve mennesker og jinn samler sig على أن يأتوا بمثل هذا القرآن at de skal komme med en lignende bog لا يأتون de gør det ikke بمثله noget lignende ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Hvis de står og hjælper hinanden for at komme med noget lignende, så vil de aldrig nogensinde komme med noget overhovedet, der kan sammenlignes med den her smukke bog, Al-Quran al-Karim. Inshallah, næste gang, vi tager fat i det, vi har læst nu her til slut, og vi vil ligesom illustrere indholdet af det. Jeg har bare ligesom givet jer en oversættelse. Jeg vil stoppe på nogle af de her forklaringer og gå i dybden af det. Jeg vil holde de her lov, at min deres må ikke vare mere end en time. Så dem, der har travlt med diverse ting, eller søstre, der har travlt med deres børn eller lignende, de kan ligesom komme videre med det, eller med deres øh, mænd eller med deres kvinder, der har med deres mænd eller lignende, så kan det komme videre. Har I nogle spørgsmål, brødre og søster, så spørg I løs. Også dem på, øh, også dem på øh, <clears throat> Ustream, I kan spørge. Ja, I kan se, hvad I skriver, inshallah. Nej. Også dem herinde, I kan bare skrive. Salam alaikum. Jeg skriver også på Ustream, så kan I se, når jeg sender noget. I kan stille spørgsmål derinde, inshallah. Salam alaikum. Ja. Har I nogle spørgsmål, jeg må share, inden vi slutter af? Barakallahu alaikum.